Pozdravit ćemo ih sa onih istim pozdravom kao što smo se pozdravljali u Tomovskom ratu. To je pozdrav kojega se nikada nećemo odreći. Bog i Hrvati, za dom! Sredi! Za dom! Sredi! Za dom! Sredi! I smrt svakoj Jugoslaviji! Sredi!